Расказ Антона Яраша. Павел позвонил по телефоне. Это было в субботу в конце жнивня. Чим можа у пачатку верасня, добра помню одно. Мы только что прочитали в газете, что нямецкія войскі ўварваліся ў Сталінград. Праўда, нават хлуслівы нацыяналістычны лісток не паведамляў наперад, як рабіў часта, што горад заняты непераможнай арміяй фюрера. Пісалі, што ідуць жорсткія баі. Але колькі гарадоў было занята перад гэтым. Помню, добра помню, што боль, той невыказны і неапісаны боль, які адчувалі мы, калі здаваўся наш горад, быў самы моцным як не за один город ці таму что гэта город с такой гісторый ці таму что вораг на волзе волга маленькіе стратегії мы ўсе складвалі тады вялікія надзеі на шырокія водныя рубяжы боль гэты выліўся ў злосць не ведаю што адчувалі другія на У пажарную подбіраліся люди надзейны в адносінах да новага парадку. Амаль гэтак жа, як у паліцыю, сялякі зброд крымінальнікі. Але помню, што калегі мае таксама ў той дзень былі чамусьці злосныя. Мы сварыліся, мацюкаліся так, што чырванялі сцены. Не раней, Не пазней за ўсё сваё жыццё я нідзе не чуў, каб людзі так мацюкаліся. Я не адставаў ад іншых. І мне нават цяпер агідна ўспамінаць тую сваю фальклорную красамоўнасць. З-за частых пажараў паламаўся графік дзяжурства, і мы добрых гадзіны дзве высвятлялі, чыя ж чарга хто не дапрацаваў, а хто перапрацаваў мінулы тыдзень. Чамусьці ў тую ноч ніхто не хацеў дзяжурыць. Начальнік наш брандмайстар Хіндель, свой немец, Ён і да вайны працаваў нашай пажарнай, затыкаў далонямі вушы, прасіў стомлены жаласліва. Маен год, маен год, няма на вас Бога. Пасаромеліся б маіх сівых валасоў і раптам зрываўся і сам пачынаў крычаць і мацюкацца сціхнеце вы дзіравыя шланги мешкі з пяском абгарэлыя панчохи кап на вас Ён быў мяккі слаба характарны чалавек і яго ніхто не баяўся баяліся сапраўднага немца лодке які займаў пасаду механіка але ўсюды сунуў свой нос на які належала агенту гестапа. Каб ён з'явіўся сварка адразу сціхло б і дзяжурыў бы той каму хіндель сказаў. Ён сказаў гвоздзіку, быў у нас такі п'янчушка, той ківаў на мяне. Да яго далучыліся яшчэ двое трое. Я паслаў іх. Другая частка маіх калег падтрымлівала мяне. Хлопцы паважалі мяне за сілу. На пажарах я часам працаваў за трох, дзе сапраўды трэба было тушыць огонь. Помню, такія дробязі запамінаюцца. Тефон не званіў, а слаба брынчаў як бляшанка. Але хіндель уздрыгнуў. Ён баяўся гарадскога телефона смело адразу ён браў слухаўку толькі аднаго апарата які званіў гучна і рэзка дзяжурны з вышки паведамляў аб пажары Хіндель працягнуў руку і застыў, чакаючы, што званок сціхне яшчэ адна непрыемнасць міне яго. Але телефон не сціхаў, і брандмайстер мусіў падняць слухаўку. Каго? Кузьму ляшчат? кляшча хіндель поглядзеў на мяне аднак слухаўку не перадаў ён заўсёды насцярожваўся калі званілі кому-небудзь з яго падначаленых праяўляў празмерную пільнасць а хто пытае павел харытонович а навошта вам клешч хто ён вам друг зямляк сваяк адкуль вы звоните з управы у Я падышоў бесцырымонна забраў з яго рук слухаўку. Тэлефон працаваў пагана, голас як з таго свету, але я пазнаў Паула. Ён запрашаў на вечар да сябе на імяніны. Будзе што выпіць. З вёскі привезлі самагонку. Я перапытаў колькі три пляшки всего на чацвярых. Ну мне гэта что собаку муха пожарники заржали и тут я убачыў лодке нізкі крываногі як старик кавалерыст у чорнай зашмальцаванай скураной тужурцы в акулярах з нейкімі зеленаватымі шклами ён стаяў на парозе і слухаў уважліва слухаў я яшчэ раз пераканаўся што ён ведае расейскую мову але за три месяцы як я ў пажарнай ён ні разу не выдаў сябе слухаць слухае быццам хоча ўнікнуць у музыку чужых слоў а потым все перапытвае по-нямецку и он выдатна іграў сваю ролю гэтак жа як і я а За год акупацыі я папоўніў сваё веданне нямецкай мовы так, як не папоўніў бы, каб скончыў яшчэ тры інстытуты. Але ў гэтай кампаніі я гаварыў десятак хадавых перакручаных слоў, ну, не больш. Гвоздзік, відаць, спадзяючыся, што яго падтрымае лодкі, пачаў ныць. Ён самагонку будзе піць, а я за яго дзяжур не буду. Лодке спытаў хіндель, пра што спрачаюцца. Той растлумачыў не вельмі далікатна, але з нямецкай дакладнасцю. Я ніяк не мог уцяміць тады іх узаемаадносін. Дый дагэтульню, Ну не разумею, няўжо хіндель не здагадваўся, хто такі лодкі і не ведаў, што механік гаворыць па-расейску не горш за яго фольксдойче. Чя чарга дзяжурыць спытаў лодкі. Хвіліну назад хіндель схіляўся, што дзяжурыць павінен гвоздзік, а тут раптам цвёрда сказаў: дзяжурыць будзе клешч і сурова загадаў мне па-расейску: дзяжурыць пойдзеш ты. Я замаліў пан начальник. У прысутнасці лодкі ўсе мы цвёрда трымаліся субардынацыі дысцыпліны. Ну, вы ж самі чулі, што мяне толькі што запрасілі на імяніны, я даў згоду. Што падумае чалавек, лепшы сябра, ну прашу вас. Адпусціце яго, кінуў лодкі, нягледзячы ні на мяне, ні на хіндаля. Начальнік закіпеў, это не пажарная каманда, на банда п'яец ці тое было пэўна ён хацеў сказаць ці тое было пры саветах але успомніў і асекся лодке сказаў вы стары асёл хіндаль добра добра Нехай будзе гвоздзік гвоздзік той ускочыў як падменены слухаюся пад начальнік лодка зноў сказаў спакойна без злосці без націску вы стары баран хіндель і пайшоў з дзяжуркім гвоздзік мацюкнуўся хіндель суміраваў па-нямецку я стары асёлы стары баран і вылаяўся па-расейску па Я змаўчаў, бо мне гэтая кароткая размова з заступніцтва механіка не падабаліся больш, чым каму другому. Дзіўныя прафесіі меў я ў акупацыі. Першую выбраў сам грузчыка. Ну, трэба было рабіць, каб жыць. Там я звязаўся з падпольшчыкамі. Пасля ўзрыву эшалона з авіябомбамі давялося хавацца схавалі мяне хлопцы дасціпна. Уладкавалі ў нямецкі шпіталь вартаўніком у трупярню. Начальнік морга, як здзекліва называлі мяне самі немцы. З мёртвымі фашыстамі я абыходзіўся далікатна і любоўна. Это забаўляла і страшыла жывых. Яны любаваліся маёй фізічнай сілай і цешыліся з маёй дурноты. Я добра такі граў прыдуркаватага здаравяка, які мог выпіць две шклянкі чыстага спірту і з'есці пяць шпітальных абедаў. Але нават у мяне студэнта-медыка будучага хірурга не вытрымалі нервы звычайнаму чалавеку звыкнуцца з мёртвымі. Я попрасіў Павла знайсці мне новую работу. І што ты думаешь, ён прапанаваў мне неўзабаве? Асеннізацыйны абоз, не смейся. Я не прызнаюся дзецям, што <clears throat> працаваў з залатаром. Вядома, я абразіўся, Але Павел доказаў мне, што начныя поездки, начны пропуск, найлепшая магчымасць перавозак небяспечных грузу. Это зусім не дрэнна для маёй галоўнай професіі подпольшчыка. Сапраўды. Хутка я сам пераканаўся, што новая праца моя была шмат у чым зручная. Галоўнае, амаль не трэба было вытыркацца на людзі ў дзень у звычайным выглядзе. Мой рост, моя постаць ну, залішне прыкметныя. А горад нашу акупацыю быў не вельмі густа населены. Зручнасць была нарэшце ў тым, што побач са мной працавалі тупыя абмежаваныя людзі, поўныя крыціны наўрад каму прыйшло б у галаву засылаць у такую установу шпіка. А калі я рабіў вылазку ў дзень зусім у новай ролі, у рэдакцыю, напрыклад, калі атрымаў заданне выканаць прысуд над хмарай, я прыходзіў як паэт, прыносіў чужыя вершы любоўную лірыку то амаль быў упэўнены, што не сустрэнуся са сваімі калегамі па начной рабоце. Многа правалаў было выпадковых. Сустрэнецца добры чалавек, але плясняў голас сапраўднае прозвішча, стары адрас ці яшчэ што. І гатова. Правал. Карацей кажучы, Каля месяцы праз тры павел прапанаваў мне работу чыстую у пажарнай. Я не вельмі каб узрадаваўся, але гаркам вырашыў, так перадаў павел, наблізіць мяне да паліцыі. Я пайшоў на гэтае збліжэнне. Я солдат. Новая работа не спадабалася з першых дзён, не сама работа, а гэтым лодке наш маўклівы механік я раскусіў яго адразу адчуў хітрага ворага і ў пачатку занерваваўся за цэлы год мне нідзе яшчэ не прыйшлося працаваць пад штадзённым наглядам агента гестапа я выказаў сваю трывогу паулу он усміхнуўся адказаў я думаў у цябе больш вопыту все мы так працуем думаешь мне ва ўправе лягчэй докажы яму сваю лояльнасць і я по сваёй маладосці не вельмі разумнай смеласці пачаў азартную гульню давесці каб лодке сама выкрыўся я адзін з усяе каманды не баяўся лодке лаяў яго прысутнасці называў нямецкім козлом казаў что механік з яго як згал на куля ён рабіў выгляд что нічого не разумее але калі гэты ж паскудны гвоздик дробны шпіёнчык перадаў яму праз хінделя як я лаюся лодке зрэагаваў неяк пастукаў пальцам па лбе сказал лагодна вялікая і дурная галава. Ты можаш лаять мяне, Але калі ты будзеш абражаць нямецкую нацыю, Вочы яго пры гэтым нядобра бліснулі. Ты пазнаеш яе сілу. Хіндаль пераклаў і ад сябе злосна папярэдзіў: « Калі ты не заткнеш свой дзіравы шланг, Я заткну его сам. Так заткну, что ты до смерти не пырснеш. Тады я пайшоў на примирэнне, запрасіў лодке выпіць з намі, хлопцы раздабылі спирту. Але механік ветліва адмовіўся, памацаўшы свой худы живот. Кранк! Ну і хрен з таб тобой нам боль застанецца сказаў я ён запытаў перакладчыцы что я сказаў яна пераклала клеш сказаў что вельмі шкада что пан механік не можа з імі выпить чарку вина это няшчасная дзяўчо баялася аднолькава і лодки і нас перакладала яна архідрэнна але ганарылася сваім веданнем нямецкай мовы я подумаў як бы яна здзівілася, каб раптам я пачаў рэзаць па-нямецку в 10 разоў лепш за яе. Ці лодкі гэтак жа па-расейску. Мяне забаўляла такая гульня. Лодке падсмокаў і пацвердзіў, але шкада, я таксама шкадую. Актор быў падла. Аднак лічнасць бянтэжыла мяне. Ні разу я не ўбачыў, каб лодкі шпіёніў за мной у нерабочы час. Ён вось так нечакана з'яўляўся ў дзяжурцы, на вышцы хадзіў па пятах у часе пажараў, але ні разу не вынырнуў на нашай ускраіне, дзе я кватараваў, не трапіў на вочы ў другім месцы. У мяне нават часам узнікала думка, а ці не перабольшаны мае падазрэнні. Аднак на сустрэчу з паўлам у той вечар я не пайшоў. Та дарозе дадому заглянуў калясеннага рынку да вядомай спекулянткі самагонам і напіўся. Выпіў одну шклянку, а ішоў далей, і мера вуліцу заводзіў гутаркі з хлапчукамі. Гаспадыня моя добрая і тихая мешчанка з тых, што ўсё жыццё жывуць з гароду. Ну ёй тады было год сорок. Ужо сын служыў у арміі, але жанчына ёсць жанчына. Она кахала мяне і ёй вельмі хацелася прыручыць назаўсёды такога хлопца. Хто я ў сапраўднасці яна, безумоўна, не ведала, але гатова была за мяне, каму хочаш выдрапаць вочы, даглядала і асцерагала як малога. Гэта была адзіная жанчына, з якой я жыў да таго, як ажаніўся. Можаш поверыць? Я развярнуўся з пытаннем. Ішыкович парушыў сваё абяцанне маўчаць, адказаў з уласцівай яму жартаўлівай лёгкасцю. Ты ў гэтым перада мною не апраўдвайся. Перад галей апраўдвайся. Перад галей, паўтарыў яраш і змоўк. Яму зноў зрабілася балючай прыйкрам, прыгадалася недарэчная сцэна рэўнасці, і бадай ніколі ён яшчэ не думаў пра сваю жонку так жорстка і непачціва, як падумаў тую хвіліну. Вось яна спіць, заспакоеная і задаволеная. А ён не можа заснуць. Пакуль ён расказваў Шковіч моўчкі слухаў, яны прайшлі колькі разоў па сцежцы да ручая, потым пайшлі ўздоўж ручая пад дубы. Дубол тут была вузкая дзялянка, далей пачынаўся бор, і вось тут, на мяжы гаю і бору, было ў іх абжытае месца, дзе яны амаль штовечар палілі касцёр. Яны любілі агонь. Все любілі дзеці, жонкі, часам пяклі бульбу прысаку і сала на ражне. Ярыш, гаспадарлівы чалавек, нават змайстраваў тут лавачку. Яны даўно ўжо стаялі каля свайго старога вогнішча. На зямлі чарнела куча сухога галля. Было такое правіла: У дзень дзеці збіраюць дровы, увечары палілі. Але ў мінулы вечар відаць касцёр не палілі, не было Бога агню яраша. У часе паўзы Антон сеў на сваю лавачку, а Шковіч опусціўся на калені, чыркнуў за палку. Весела затрашчала сухое галлё, водблескі ўпалі на дрэвы, пазалацілі сосны і пасерабрылі дубы. На зямлю ляглі няроўныя тені а за мяжой святла яшчэ больш згусцілася цемра. Не ўпершыню начны агонь заварожваў ярыша. Хацелася глядзець, як гуляе, пераліваецца полымя і маўчаць. Цяпер жаданне помаўчаць, зрабілася асабліва моцнае. Ён падумаў, што дарэмна паклікаў кірылу. Трэба было прыйсці сюды аднаму і запаліць гэты цудадзейны агонь. І, напэўна, да раніцы ўсё прыйшло б у норму. Шыкіч адсунуўся ад агню і лёг на вытаптанай зямлі. Інтуітыўна, Ён адчуваў настрой сябра і верны слову цярпліва чакаў. Ты ведаеш, а ты жанчына жывее цяпер. Все там жа на падгорнай у сваім доме. Калі пасля вызвалення прыйшоў да яе, яна ўжо ведала, хто я. Ні ў яе не было ніякіх прэтэнзій толькі павага і збянтэжанасць. Вярнуўся яе сын, інвалід без рукі. Яна жыла радасцю, што сын жывы. Знаёмячы нас яна сказала, што я вядомы кіраўнік падпольлю і што яна таксама аказвала маленькую дапамогу падпольшчыкам і вельмі была рада, калі я, пацвердзіў гэта. Ёй хацелася, каб сын франтавік быў найлепшай думкі пра сваю маці. Я расказаў Галі пра гэтую жанчыну яшчэ да таго, як мы пажаніліся. Тады яна змаўчала і сказала, што ўсё разумее. А цяпер, упікае. Шковіч зразумеў, што в Антона адбылася сур'ёзная сутычка з жонкай. Але няўжо дзеля таго, каб выказаць гэты свой болі крыўду, ён рабіў такі доўгі ўступ і экскурсу далёкае мінулае. Не, безумоўна, ён мае расказаць нешта большее, Шковіч сказаў жартам: « Здаецца, ты робіш лірычнае адступленне ад сюжэтнай лініі. Але адразу згадзіўся яраш і на момант задумаўся, мабыць, успамінаючы, дзе ён адхіліўся. Лізавета Петроўна, жанчына гэта гаспадыня моя. Яна, мабыць, адчувала нешта і баялася за мяне а таму любіла, калі я прыходзіў як пажарнік, як служачы сур'ёзнай патрэбнай установы, але падвыпіўшы. Але я ніколі яшчэ не прыходзіў вось так у дым. Яна смяялася, раздзяваючы мяне, ласкава лаяла, напаіла квасам, помыла ноги. Я это добра памятаю. Мне было неёмко і сорамна. Але я іграў ролю п'янага. Трэба было апраўдаць, чаму я не пайшоў на імяніны. Трэба было праверыць гаспадыню. Жыло ў мяне нейкае інтуітыўнае, падказанае Бог ведае, якім пачуццём адчування, што менавіта ў гэты вечар, я выкрыю лодке, даведаюся, хто мой прыліпала. Упершыню ў той дзень з'явілася падазрэнне, што памочнікам лодкі з'яўляецца гаспадыня. Я захроп на ўвесь дом, а сам уважліва слухаў і хутка пачуў: « Можна да вас, калі ласка, кватарант дома, дома, дзе спіць, спіць, так рано спіць, ай-яй-яй-яй-яй, <laughs> выпіў чалавек выпіў Няўжо выпіў ай-яй-яй так выпіў што зваліўся з ног такі дуб ай-яй-яй это зараза любога зваліць з ног Можа, можа. І мабыць, не поверыўшы гаспадыні, што я дома чалавек з тоненькім далікатным галаском заглянуў у мой пакой. Ай-яй-яй, храпе на ўсе застаўкі. Я не верыў сваім вушам. З месяц назад пасяліўся гэты пажылы ўжо гадоў пад 50 чалавек у доме насупраць цераз вуліцу. Назар Аварьянович Дымар. Яго шмат хто ведаў. Закройшчык працаваў да вайны ў цэнтральным аталье, а ў акупацыі трымаў маленькую майстэрню тыпу амерыканкі. Рамонт верхняй вопраткі хутка танна. У яго быў свой дом у раёне таварнай станцыі, але згарэў, калі нашы самалёты бомбілі скапленне военных эшалонаў. Пры бомбёжцы загінула жонка. Так ён расказваў мне ўсім на вуліцы. Мы з ім амаль штодзённа сустракаліся, сядзелі на лаватцы каля яго кватэры. Да гэтага пажару ён не паліў. А цяпер пачаў прызнаваўся, што і да чаркі цягне. Расказваў пра жонку, плакаў, але нашых не вінаваці уздыхаў вайна, што зробіш, На вайне няма вінаватых. Гэтай філасофіі ён прытрымліваўся ў разважаннях на многія тэмы, звязаныя з вайной з дзейнасцю гітлераўцаў. Я разумеў яго, асцярожнасць, А я чалавек блізкі да паліцыі. Мне нават здалося, што ён сувязны нейкай падпольнай групы. Для гэтай мэты майстэрні арганізаванай вось гэты чалавек з'явіўся ў такі вечар, каб праверыць, дзе я. Заглядвае ў пакой. Раней ён ніколі не заходзіў да мяне, вось так папросту куды знікла яго далікатнасць гаспадыня запытала навошта я яму табачку хацеў пазычыць цэлы дзень не палі важно вушы напухлі Няўжо ён ці гэта выпадковасць стары чалавек акуратны спакойны я ляжаў і ўспамінаў аналізаваў усе сустрэчы і размовы з ім і Прыгадалася, што разы два я сустракаў яго нечакана на далёкіх ускраенных вуліцах. Але ці мала справ магло быць у краўца, які паўжыцця працаваў тут і ведаў паўгорада людзей. Праз гадзіну ён з'явіўся зноў. Спіць все яшчэ, спіць? Ай-яй-яй, А я думаў, прачнуўся у мяне сотачка спірту ёсць пахмяліцца пасля такого перабору найлепшае лякарство, асабліва чысты спирт, адразу здымае боль головы. І зноў заглянуў у мой покой. Цепер вадай, што можна было не сумнявацца, шпіён нерваваўся. Я збіў яго з панталыку. Ён яўна не выконваў нейкі нейкага вельмі пэўнага задання. Ух і узлаваўся я на яго, на гэтага старога здрадніка. Рукі свярбелі ўстаці прыдушыць як паганага шчанюка. Няма нічога больш агіднага за здрадніка і шпіёна. Але моя злосць была подвоеная, Як магло здарыцца, што язь з першага дня раскусіў мацёрага агента СД лодке і больш за месяц вадзіў за сабой такога нікчэмнага прыліпалу. Але самае дзіўнае ведае што гаспадыня моя, расказаўшы раніцай, як двойчы прыходзіў Назар Аверьянович, нечакано заключыла, не падабаецца мне кузя гэты чалавек. С паулам я сустрэўся на другі дзень у нядзелю. Не вельмі упэўнены, што лодкі не ведаў, ад каго я атрымаў запрашэнне на імяніны, я не пайшоў да яго на кватэру, хоць належным чынам і застрахаваў сябе і ад краўца і ад любых другіх хвастоў. Я пайшоў на балотную да цёткі любы, каб гэтая пранырлівая гандлярка схадзіла на каштанавую да Паўла і звяла нас. І там сустрэў Паўлу. Ён прыйшоў туды з тым жа намерам выклікаць мяне. Як заўсёды ён быў інтэлігентна апрануты, капелюшы ў добрым касцюме ў гальштуку, паліў цыгареты, як належала работніку правы У любых абставінах ён трымаўся надзвычай спакойна і упэўнена і не надта асцярожна. Часам нават парушаў тыя правілы канспірацыі, якія сам устанавліваў. Неяк на зборы нашай пятёркі мы сказалі яму пра гэту. Ён адказаў, што ў падпольнай рабоце нельга вынайсці правілаў, прыгодных на ўсе выпадкі што часам людзей выдае звыш асцярожнасць. Павел спытаў, чаму я не прыйшоў учора. Я расказаў пра великадушнасць лодкі. Павел усміхнуўся, здалося мне крыху зняважліва. Асцярожны ты хлопец, доўга жыць будзеш. Закрануты я ўспыхнуў, пачаў апраўдвацца, Ты сам вучыў нас. Не думай, что я спалохаўся. Ён ласкава абняў мяне за плечы, мы стаялі ў затемнёным пакоі, акно якога выходзіла ў сад. Вялікі куст бэзу яшчэ зялёны густы засланяў гэтае акно. Помню, што дзень быў хмурны і ветраны. Наступала восень. Павел сказаў: « Дзівак, Хто можа падумаць, што ты баязлівец, ты правильно зрабіў. Тым, што не прыйшоў, ты насцярожыў нас, мы своечасова разышліся. Бла блава, у горадзе пачаліся арышты. Трэба быць як ніколі пільным. Тады я расказаў пра краўца. Павел нахмурыўся, вось гэта горш, сказаў ён. Калі твоя здагадка пацвердзіцца, прыйдзецца спусціцца табе з пажарнай каланчы. Шкада зручнае месца, хораша видно, дзе трэба паліць. Краўца праверым, Я сёння ж дам заданне хлопцам, сам нічога не рабі вадзі яго за нос. Табе ёсць іншае заданне. Ваенны савет вынес прысуд лучынскаму начальніку гарадской паліцыі здрадніку радзімы. Ён надступіў глыб пакоя да ложка і дадаў: « Пёс гэты вельмі актыўны залішне здагадваецца пра тое, да чаго гестапа не дапяла б. Падумай, як гэта зрабіць найлепшым чынам. Радзейнасць лучынскага я сам збіраў звесткі. П'яныя паліцаі расказалі пра садызм свайго начальніка. Я люта ненавідзеў гэтага чалавека. У мяне даўно гарэла жаданне стукнуць яго. Таму, атрымаўшы заданні, адразу задумаўся. У галаве закруціліся магчымыя варыянты аперацыі, планы яе, як, дзе. Я глядзеў в акно і думаў і раптам: Антон. Прызнаюся, я ўздрыгнуў, бо даўно ўжо не чуў свайго сапраўднага імя павел сядзеў на нізкім табурэціку і схіліўшы галаву разглядаў кляймо фабрыкі на падкладцы капелюша москва сказаў ён пагладзіўшы пабляклы элюр аня купляла і ўздыхнуў Я падумаў, што мне здалося, што ён паклікаў, але праз момант не ўзнімаючы головавы паўтарыў ён Антон калі здарыцца што са мной і кацей не пакінь тарасіка прытулі мяне перахапіла дыханне і голос пакуль я сабраўся з думкамі каб нешта адказаць павел падняўся і працягнуў руку я бывай у мяне много справ сёння выпрацуеш план звяжыся со мной подвернецца под руку дзейнічай самастойна але без рызыкі і напэўна я так і не паспеў нічога сказаць яму наконт сына по